Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր հաղորդաժամին կանդրադառնանք հայ ժողովրդի երևելի զավակներից մեկի լայն հանրությանն անճանաչ կամ սակավ ցանոթ հայրենանվեր մտավորական Գառնիկ Սվազլյանի կյանքին ու գործունեությանը։ Եգիպտահայ անվանի գրող, թատերակիր, հրապարակախոս, երգիծանկարիչ, ազգային հասարակական գործիչ Գառնիկ Սվազլյանը հայոց ցեղասպանությունը վերապրասների սերնդից է։ Դողմանունը հիշում է, որ Սեբաստիա Սվազն է եղել նրանց բնորանը։ Գոտորածներից փրկվելու հույսով եկել հաստատվել են Զմյուռնիա Իզմիրում, որը հունական տիրապետության տակ էր։ Դուստրը հայտնի բանահավաք, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վերժինե Սվազլյանն է, ով իր կյանքի 60 տարիները նվիրել է մարդկության դեմ իրագործված այդ հրեշավոր ոչրագործության ականատես վերապրողների վկայությունները անհետ կորստից փրկելուն, տարբեր լեզուներով աշխարհին ներկայացնելով հայ ժողովրդի պատմական հավաքական հիշողությունը ի նպաստ հայոց ցեղասպանության ճանաչման։ Գիտական այդ սխրանքի ակունքում մտավորական հորկերպարն էր, որին արժանի մի գործ կատարելու երազանքը կյանքի կոչվեց հայոց ցեղասպանություն, ականատես վերապրողների վկայություններ հուշամատյան կոթողի տեսքով հրատարակված 6 լեզվով։ Սվազլյանների Գերդաստանի ամենացայտուն գիծը հայասիրությունն ու հայրենասիրությունն է, որը փոխանցվում է սերնդեսերունդ։ սերունդ Գառնիկ Սվազլյանի հորեղբայր Միհրան Սվազլյան եւս եղել է քաղաքական հասարակական գործիչ, իրավաբան, դիվանագետ, գրող, բոցաշունչ ճարտասան, տիրապետել է մի քանի օտար լեզուների։ 1900-ականներին նա եղել է մեծ Բրիտանիայում հայ-անգլիական ընկերության նախագահը, որը լոբիստական գործունեություն էր ծավալում։ Իսկ 1917-ին Բոստոնում հիմնված Ամերիկայի հայ ազգային միության հիմնադիր նախագահը։ Միությունը Ամերիկայում 187 մասնաճյուղ ուներ եւ կազմակերպում էր դրամահավաքներ, քարոշչական աշխատանք էր ծավալում ամերիկացիների շրջանում, ներկայացնելով հայ ժողովրդի պատմական անցյալը եւ ներդերումը համաշխարհային քաղաքակրթության ծիրում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնի հետ նրա մտերմությունը նպաստել է 1920 թվականին հայկական տարածքների նկատմամբ Ամերիկայի մանդատային վերահսկողությունը հաստատելու ժամանակ Հայաստանի պահանջատիրական քարտեզը գծելիս հնարավորինս հավատարիմ մնալ պատմական իրողությանը։ Ի վերջո Լոզանի կոնֆերանսից հետո ականավոր քաղաքական գործիչը հիասթափված արևմուտքի երկդիմի քաղաքականությունից հայացքը դարձնում է Ռուսաստանին։ Միհրան Սվասլեի «Ինձի համար հայրենասիրությունը արժանապատվության խնդիր է» խոսքերը դարձել են Սվազլյան Գերդաստանի հավատամքը։ Գառնիկ եւ Վերժինե Սվազլյանները գեներով են ժառանգել հայրենասիրությունը որը սոսկ բար չէ նրանց համար, այլ ուղեցույց աստեղ, եթե կուզեք նաև մաշկի գույն գերնպատակ։ Այսօր արդեն Տիկին Վերժինեի դուստրը պատմագիտության թեկնածու կյանքի գերնպատակ Այսօր արդեն տիկին Վերժինեի դուստրը, պատմագիտության տեխնացու Սփյուռքագետ Քնարիկ Ավակյանն է Գերդաստանի ավանդույթների նախանձախնդիր շարունակողը։ Ականավոր մտավորական, ազգային հասարակական գործիչ, հրապարակախոս, թատերագիր եւ երգիծանկարիչ Գառնիկ Սվազլյանի մասին մենք զրուցեցինք դստեր անվանի բանագետ, բանահավաք, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վերժինե Սվազլյանի հետ։ Հայրս Գառնիկ Սվազյանը եղել է հայոց ցեղասպանությունից վերապրող։ Նա 1922 թվականին Իզմիրի աղետին, իսկ Իզմիրի աղետը ցեղասպանության վերջի արարն էր, որովհետև քեմալականները էլեկտրական հոսանքները միացրել էին եւ վարել էին ամբողջ Իզմիրի հայկական թաղամասը, որպեսի հայությունը զրկվի իր տներից, բնակարաններից եւ վերկնա գնա, ուրգուզի տգնա, միայն թե գնա, որովհետեւ Քեմալ Աթաթուրքը հայտարարել է Թուրքիան Թուրքերինն է։ Այնպես որ երբ հայկական թաղամասը վարվում է, հուսահատ հայերը փողոց են նետվում, եւ բոլորը վազում են դեպի ծովը Այսինքն ձեր հայրը այն տարիներին ապրում էր Զմյուռնիայում։ Զմյուռնիայում, այո։ Իսկ ազգանունը հուշում է, որ Սվաս Սևաստիանից է։ Սվաստիան, բայց ցեղասպանությունից հետո նրանք փոխադրվել են Իզմիր, որովհետև Իզմիրը Զմյուռնիան գտնվում էր հունական դիրապետության տակ։ Հայրս այն ժամանակ 18 տարեկան էր, դուր էր ավարտել դպրոցը, ինքն էլ հոսանքի հետ գնում դեպի ծովապ, եւ քանի որ արդեն կորցրել էր իր հարազատներին, չգիտի ինչ անի, տեսնում էր ջրի վրա, ծովի վրա ամբողջ դիակներ են օրորվում, ճոճվում, բայց զարմանում եք, այդ որտեղից հանգարց է դիակները, որովհետև թուրք նավավարները, մագույկավարները կոչ էին անում հայերին, եկեք ձեր վերջի ոսկիները տվեք, ձեր զարդերը մեզ տվեք, մենք ձեզ կփրկենք, կտանենք մինչև հերվում խարիս կծած շոքենավերին և նրանք ձեզ կհասցնեն, որ երկիրը, որ ուզեք աշխարհին հայերը հուսահատ, ունեզրկված, ամեն ինչ կորցրած, Քրկության վերջին հույսը, իրենց վերջին ունեցվածքը տալիս են այդ մագույտավարներին, որպեսի նրանք իսկապես հասցնեն այդ շոքենավերին։ Բայց ինչ, հենց նստում էին մեծ ու փոքր մագույտքը սկսում էր թիավարել, հենց մի քիչ ծովի մեջտեղներ հասնում, տապկից անց կբացում էին ամեն մի նավակ լվանալու մաքրելու համար անցի ունենում բացում էին աննկատ յուրը ասում է լկ լկ լցվում էր հավասարակշռությունը կորցնում եւ շուր էր գալիս ամբողջ հայությունը մեջի փեղացները ջուրն էին թափվում եւ խեղդվում ահա որտեղից այդ դիակները հայրս տեսնում է այդ ողբերգական պատկերը եւ առանց ժամանակ կորցնել, ինչպես ասեցի, ծնողներին էլ արդեն կորցրել էր իր տեսողությունից, նետվում է ջրի հոսանքի մեջ, ալիքների մեջ եւ լողալով, ինքը լավ լողալով, զովը լողալով, լողալով հասնում է մինչև հունական մի ռազմանավի եւ խարիշի շղթայից մագլցելով մի կերպ բարձրանում է մինչև ծխնելույզը։ Եվ ասում եմ, միայն խսիրից մի գլխարկ ունեի, ուրիշ ոչինչ չունեի, շորեր ցած էին, տխնելվիզի մեջ չորացվում է թե ինչ է լինում։ Մի խոսքով երկու օրից այդ նավը նրա եւ ոչ միայն նրան, այլ նաեւ հույն զինվորներին, որոնք արդեն նահանջում էին, որտեղ Աթաթուրքի միլիական ազգանական զորքերը արդեն գրավեցին Զմիրը եւ հույներին էլ դուրս հանեցին, քրիստոնյա հայերին էլ, այնպես որ իրենց Տատաստանը տեսան եւ հասցնում է այդ նավը հայրիկին Պիրեյա նավահանգիստը Հունաստան։ Այնտեղ երկու տարի նա Կուլուրիա է ծախում, Կուլուրիան շիշկաներ են վրանց սիմսիմով միջև մի քիչ փող է հավաքում, անցնում է Ալեքսանդրիա եւ այնտեղ ստեղծում է իր ոսկերչական խանութը որովհետև մեր ոսկերիչները շատ հայտնի էին եւ իրենց վարպետությամբ եւ իրենց հարստությամբ ունեորությամբ այնքան որ Խրիմյան հայրիկը որ գնացել է մինչեւ ցեղասպանությունը մինչեւ Իզմիրի աղետ ավելի շուտ որ փանոցները որբերից վկայություններ ունեմ որտեղ Խրիմյան հայրիկը ասել է ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս որպես հայր որ մարուլի նման մի փածվիկ Կաղամբի նման կոցվեցեք, մի ծուցադրեք ձեր ամեն ունեցածը, հիշեցեք ուր եք ապրում, Եվ այդպես էլ եղավ թուրքերի նախանձը գրգրեց հայերի ունևորությունը, նրանց հարստությունները, ցուցափեղկերից կախտրված ոսկեթները, շքեղ գեղեցիկ, եւ հայրս էլ այնքան վարպետ էր, որ նույնիսկ Եգիպտոսի թագավորի քույրը երբ ամուսնացավ պարսկական շահի տղայի հետ, նրա բոլոր կոմպլեկտը զարդերի պատվիրել էին հորս, որ պատրաստու այնքան գոհ էին մնացել, որ շահի շահը շնորհակալություն էր գրել հորս եւ հրավիրել էր ասել էր ես պատրաստ եմ ձեզ ընդունելու ընտանիքով կարող եք գալ Պարսկաստանում ապրել, խանութ ստեղծել, ինչ կուզեք եւ նույնիսկ պասպորտներ էր ուղարկել, որոնք ոչ մի հիմա պահված մտածում եմ տանը։ Բայց իհարկե հայրս չէր գնացել, որովհետև նա ոչ թե ուզում էր հիմքեր գցել Սպիրքում, այլ հայրենիքն էր նրա մտածելը, այո, որովհետև նա միշտ իր հոդվածների մեջ գրում էր. մենք Սպիրքն ունենալու համար չէ որ աշխարի ամեն կողմը ծրված ենք, այլ բռնությունից եւ հալածանքից ստիպված։ Այնպես որ իսկապես հայրս համարում էր, որ սպյուրքը դա մեր վերջնական հանգրվանը չէ երբեք այլ ժամանակավոր, իսկ հայու վերջին տեղը, հայու վերջի տունը հայերենիքն է Հայաստանը, բայց շփախտաբար իհարկե այդ տարիներին ընդդիմախոսներ կային փորս նկատմամբ նրա հոտվածներին, նրա ելույթներին հակարակվում էին, ասելով որ ուր է Հայաստան, Հայաստանը կարմիր է հիմա, բոլշևիկ է, այնպես որ դու բոլշևիզմի ռոպագանդիստ ես ուրեմն եւ բանդենն է դել օրս 4 անգամ բանդարկը գտնվել է, իսկ հայրս ասում էր, այո, կարող է պատահի այսօր կարմիր է մեր հայրենիքը, բայց չգիտենք վաղը ինչ կլինի նրա վիճակը։ Այնպես որ հայրս այնուամենայնիվ հավատում էր այն օրվան, որ հայությունը պիտի գա հավաքվի Հայաստանում, որովհետև Հայաստանը մագնիսի նման պիտի ձգի բոլորին։ Իհարկե այդ ժամանակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւս եղան մարդիկ, որոնք հակարակվեցին հայրենադարձության գաղափարին, թեպետ հայրենադարձությունը սկսվել էր 1946 թվականին Սուրիա Լիբանանից եւ հայրս հատուկ մեկնեց Լիբանան, Բեյրութ, որպեսի տեսնի քարավանների երթը դեպի հայրենիք, անկամ որ ողջավորված էր եւ այդ ողջավորությունը վերեց նաեւ Եգիպտոս ու գրեց Եգիպտահայությունը եւ ներգաղթը, թե ինչքան անհրաժեշտ է սփյուռքահայության համար ներգաղթը, որովհետև օտարության զուլումի, այլասերումի պայմաններում հայերն իրենց ուժերը, իրենց կարողությունները, իրենց երանդը իզուր մսխում են օտարափերում եւ օտար երկրներն ենք մենք ցաղկացնում մեր ազգի ուժով, մեր մտքի զորությամբ եւ այլն։ Այնինչ այդ բոլորը պետք է գնանք եւ կոչ էր անում երիտասարդներ ձեր բազուկները, բանվորներ ձեր մուրճը, հարուստներ ձեր քսակը, բոլորս միասին հավաքվենք եւ փող առնելով Բեշիկտաշյանից իր խոսքերը, եղբայր ենք մենք, եղբայր ենք մենք եւ մտնենք Հայաստան, որտեղ մեզ կդիտե ալեհեր մասիսը այնպես որ շատ հուզիչ էր նրա խոսքերը եւ դպագիր եւ բանավոր ես հիշում եմ փոքր երեխայի որ նա խոսում էր դահլիճի հետևում ես կանգնած փոքր սվինի հենված հիշում եմ որ հայրս խոսում էր լավ ռետորը շատ հուզիչ դրամատրող ոգևորող եւ հիշում եմ որ ամբողջ դահլիճը հեկեկում էր նրա խոսքերից հայրենասիրությունից սրտված որովհետեւ նաեւ ինքը ունեցել է որ պապիկ ավեշուտ իր հոր եղբայրը Միհրան Սվազլեն եւս եղել է քրետոր եւ քաղաքական գործիչ, հասարակական եւ առաջին լոբիստական ընկերության միությունն է կազմակերպել Ամերիկայում Ուդրո Վիլսոնի հետ միասին այդ քարտեզն են նկարել եւ քարտեզի նկարման ժամանակ իր խորհուրդներով օգնել է Ամերիկայի նախագահին Միհրան Սվազլոն, այսինքն Սվազլյանը այնպես որ դա ժառանգական է գալիս եւ իսկապես Միհրանսված Լեյ կարկարուն հայասեր է եղել եւ նրա խոսքերից է որ հայրենասիրությունը ինձի համար արժանապատվության խնդիր է օտարներն են գրում Էմերսոնը, որ Կարծես նա պետությունը ղեկավարում էր, այնքան կարող ուժ էր, որ բոլորին կարողանում էր հմայել իր խոսքով, իր գործով եւ իր շուրջը հավաքել, նույնիսկ Բրայսին, մյուս հայասերներին, Լոնդոնում, հետո Ամերիկայում, այնպես որ մեծ հասարակական գործիչ է եղել, Հայրս արդեն կարծես թե գեներով վերցրել էր հայրենասիրության գաղափարը եւ չէր կարող այդ ամենամեծ հարստությունը որ ժառանգել է ձեզ։ <laughs> Այո, ես էլի աղջկան այսպես գնում եմ իսկապես։ Եվ հայրս Ալեքսանդրիայում ոչ միայն ոսկերչական խանութ է, բացում ընտանիքի հոգսը հոգալու համար, այլ նաև հոգի հոգ Հայաստանի օգնության կոմիտեն, որ հիմնադրվել էր Հայաստանում ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի նախագահությամբ եւ ինքն էր Սփյուռքի գախտոջախներին կարծես թե հսկում էր եւ նպատակա ուղում թե ինչպես պիտի օգտակար լինեն որփի ողբի հայրենիքին եւ այդպես էլ կատարվել էր 20-ական թվականների վերջին եւ 30-ականներին ամբողջ հոգը, հատկապես Ալեքսանդրիայում, որ հայրս հիմնադիրն էր եւ ղեկավարը, մեծ գործունեություն է ծավալել։ Ես հիշում եմ, որովհետեւ ես էլ նույնիսկ մրցանակապաշխության եմ մասնակցել, այդպիսի միջոցառումներ էր կազմակերպում, աճաշկերույթ է ասեղ ամբաղ բաղակասեվալ, դիմակահանդես, եւ հանգանակությունները բոլոր ուղարկում էր ռուսական դեսպանատան միջոցով հայրենիք։ Բնակարանների շինության ֆոնդին, ներգաղթի ֆոնդին չնայած դեր ներկախ չկար։ Այնպես որ այդ իր գործնեությունը ծավալեց եւ այդ գումարներով ուղարկել են առաջին Լենինականի հիմա Գյումրի տեքստիլ տրիկոտաժի ֆաբրիկայի առաջին դասյակները։ Նկարները կան։ Նաեւ մի շարք գոթողային շենքեր, որոնք կառուցվել են Երևանում, Կինո Մոսկվայի դիմացը, Կոլդոն Թյուլիբը, որ մի ժամանակ կոչվում էր Գյուրանոց Երևան, Ինտուրիստը, եթե հիշում եք Սյունազարդ։ Նույնիսկ ասֆալտ չկա այն ժամանակ բայց շենքը կառուցել են այնքան շքեղ, որ մինչև հիմա Golden Tulip-ը աշխարի բոլոր կողմերից գալիս հիանում են։ Նաև Մշկական ինստիտուտի ամբողջ համալիրը, սպորտի կոմիտեի շենքը, բնակարաններ, Ալավերդյան փողոցի վրա 4 հարկանի շենքեր, որտեși ներգաղթողները որ կան, տեղ ունենան ապրելու։ Մի շարք միջոցառումներ է կազմակերպել, հայրս նաև գրել է ներգաղթը պիեսը, որը բեմադրվեց արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի օրերին, բայց քանի որ ինքը 36 թվականին երբ հրատարակում էր այդ պիեսը, այդ գիրքը ներգաղթը, ինքը այս գրքի առաջին էջում գրել է երբ նյութապես վիճակի չեմ ներգաղթին սատարելու, այս գործս կտրամադրեմ անօրի նպաստ։ Եվ իսկապես գրքի վաճառելու գումարը, որ ոչ թե 1 ռուբլի, 2 ռուբլի, այլ հանգանակության ձևով է ընթացել, եւ բեմադրության տոմսերի գումարները բոլոր հատկացվել են Հայաստանի օգնության ֆոնդին, ներգաղթի ֆոնդին։ Ասպիրանտական շրջանում իմ առաջին գիրքը, որ հրատարակեցի, դա իմ հայրիկի, հայրենիքիս համար ժողովածուն էր, որ ընդգրկում էր ոչ միայն իր հրապարակախոսական, հայրենասիրական բնույթի հոդվածները, ինչպես օրինակ որ օրվան կսպասենք, ցեզի Ալեքսանդրիացիներ ոդկի առնական կեցվածքով, կամ պետք է զար դառնել նշտրագը, այսինքն օպերացիոննի դանակը, որովհետև հասունացած է Հայաստան մեկնելու հարցը, գաղութահայությունը պետք է այնուամենայնիվ հայրենադարձությանը մասնակցի եւ գնա հայրենիք, այդ է իր տեղը, ոչ թե մնանք այնտեղ։ Հնագիտեր արդեն որ առանց հայրենիքի ազգ չի կա։ Այո, բայց երևակայեք այդ օրերին անգամ կային մարդիկ, որոնք ընդդիմախոսում էին նրան եւ հոդվածներով եւ բանավոր։ Ինքը ոչ։ Իմ կուսակցությունը հայրենի հայրենիքն է ասում էր, բայց կուսակցական որոշ ընկերներ ասում էին, թե ինչ հայրենիք, հիմա հայրենիքը Ռուսաստանի գաղութն է ընդամենը, մենք հայրենիք չունենք, մենք պետք է նոր հայրենիք ստեղծենք, օտարության մեջ թեկուզ թգուս վայրենիների Զուլուլանդի մեջ եւ նա ունի մի ծաղրանկար, ինքը շատ լավ ծաղրանկարիչ էր։ 90 հատ ծաղրանկար ուներ, մեկը մյուսից լավ, որտեղ հատկապես հերատիտակով է դիտվում գլոր, հերատիտակի միջից է տեսնում, ապագան, ասում են գիտական կանխատեսում է արել մարտը 46 թվականին, ցույց տալով, որ նրանք ովքեր ասում են մենք հայրենիք չունենք, հայրենիքը Կարմիր է, հայրենիքը Ռուսաստանի գաղութն է ընդամենը, իբր թե դրան նրանք գնում են Զուլուլանդում, Դաշնագունյան հայրենիքը, Զուլուլանդի մեջ փիղեր, կապիկներ, օծեր, կոկորտիլոզներ եւ այնտեղ նստում են ու սկսում են երգել մեր հայրենիք դժվար անդե ճունի դերու տիրական իրենք դերություն պիտի անեն։ Իսկ հայրս ամեն նոեմբերի 29-ին անպայման ծաղկեփունջով եւ քաղցրավենիքով պիտի ներկայանար իր գնոջը եւ ընտանիքին։ Նա շատ նվիրյալ էր հայրենիքի գաղափարին։ Դրա համար ես որ գիրքը լույս տեսավ, ես ասպիրանտ էի ընդամենը եւ դեռ չէի դիսերտացիաս գրել, բայց տպեցի իր գիրքը հոդվածների հավաքածուով, նաեւ ներգաղթը պիեսը ընդգրկված է, նաեւ ծաղրանկարների մի մասը եւ 65 թվականին լույս տեսավ Հայաստանի հայպետրատի կողմից եւ ես մեկ օրինակ դարա անթևեցի իր շիրիմի մեջ իմ ворթիրական պարտքը կատարած լինելով։ Հայրս իրոք մեծ հայրենասեր էր, բայց ափսոս նա այստեղ ընդամենը Երևանում ապրեց 4 ամիս։ Եվ այդ 4 ամսվա ընթացքում արդեն ռադիոից էր ելույթներ ունենում, խորհրդային Հայաստան թերթի մեջ ցավալուն հոդվածներով հանդես էր գալիս, նաև գրողների միության անդամ դարձավ Ավետիք Իսահակյանի հիացմունքին արժանանալով եւ նրա երաշխավորությամբ արդեն կարծես թե սկսվել դե, էր նա նոր աշալույսը, այո, բայց քանի որ իր սիրտը չէր դիմացել եւ որ ծով էր նետվել, չէ, Զմյուռնիայի ժամանակ ստացել էր սրտի արատ եւ ռեգմատիզմ մրսել էր երևի, հաստել էր սրտի վրա։ Այստեղ մենք եկանք միջեգրականի ափից տակ արևոտ միջեգրական ու մինչև եկանք հասանք քարանտինայեր եւ այլն։ Ցարույցները լուլա-լուլա կախված էին ազգային գրադարանի երթիկից։ Խորը ձմերը։ Այո, դա էլ ազդեց իր վրա։ 4 ամիս ապրեց, 3 անգամ հիվանդանոցում պարկեց, բայց բժիշկները շատ լավ ընդունեցին եւ նա նույնիսկ մի հոդված գրեց անկողնի մեջ հիվանդանոցում սովետական Հայաստանում բժշկությունը ծրի է, իսկ Ամերիկայում հարցական ու տալիս էր կոնտրաստներով մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը։ Մեր երկրում եւ այնտեղ թե ինչպես եթե փող չունի ամուսինը ապա կինը նույնիսկ ծննդաբերության չեն հասնում եթե փողը չի վճարված եւ այլն ըսպես ամարտկային չնայած դեմոկրատիայից են խոսում այնպես որ արդեն մենք որ եկանք ոչ միայն ես այլ ամբողջ Սևան նույն տարեկան ես 13 տարեկան էի արդեն դպրոցի սովորելու հետ միասին նաև պապան մեզ մասնակից էր դարձնում իր երեխաներին հասարակական գործունեությանը, քանի որ 37 թվականի վերջին լուծարվեց հոգը, պատերազմի ընթացքում հայրիկս Ալեքսանդրիայում հիմնադրեց Սևան ընթերցասրա, եղարվեստական մշակութային միություն, որտեղ դասախոսությունները կազմակերպում հայ ժողովրդի պատմության վերաբերյալ, անցյալի, հայոց լեզվի մասին, հայ մշակույթի, Ունեինք այնտեղ 100 հոգինոց երգչախումբ։ Ես եւս մասնակցում էի այդ երգչախումբին, որտեղ երգում էինք կոմիտասյան երգեր, համերգներ էինք ունենում եւ այդ հասույթը պապան տանում էր Կայիրը ռուսական դեսպանատան միջոցով ուղարկում էր սովետական Հայաստան Կարմիր բանակի համար նույնիսկ կանանց խումբ էր ստեղծել նույն Սևան ընթերցասրահում կանանց խումբը հյուսում էր գուլբաներ եւ տակուկ ճեմբրեր կարմիր բանակայինների համար արդեն խտրություն չկար ազգերի եւ այլնի ով որ վերցնի ով որ հակնի ըստ ամենայնի օգնել է նաեւ Սասունցի Դավիթ Շարասյան ստեղծմանը եւ հանգանակություններով նպաստել նույնիսկ ծաղրանկարներով քննադատել նրանց ովքեր որ չէին ուզում մասնակցել կամ ուզում էին խանգարել այդ գործընթացներին այնպես որ հայրս հայրենիքս սավակներս ասելով հանգավ ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Անվանի բանագետ, բանահավաք, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վերժինես Վազլյանի հետ մենք զրուցեցինք նրա հոր ականավոր մտավորական ազգային հասարակական գործիչ Գառնիկ Սվազլյանի մասին։ Հաղորդումը պատրաստել էր եւ վարեց հաղորդաշարի հեղինակ Մելանե Միլոնյանը, մոնտաժը Բյուրեգիկ Բաբայանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։